Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatu wa salamu ala abdi ili distafa. Nabila Muhammadu wa alihi wa manu wa alahu wa ba'du. Namaz ili as-salatu. Govorit ćemo o namazu u četiri tačke. Prvo, definicija. Drugo, vrijednost i odlika. Treći propis. Četvrto, podrobnosti. Kaže Ibn Rušt u svom dijelu Bidajetul Mučtehitem والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس أعني أربع جمل kaže o ovom ibadetu to jest namazu možemo govoriti u četiri tačke prva je fi marifeti l-uđubi ve ma je ta'allaku bihi u vezi sa njegovom obaveznošću i sve što je u vezi s tim drugo fi ma'rifati shurutiha thalath o tri vrste shartova u vezi s namazom. Treće, fi ma'rifati ma teštemilu alayhi min af'al wa qual wa hiya al arkan. Spoznaja o onome što sadrži od riječi i dijela, to su ruknovi. I četvrto, fi qadaiha ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره u vezi sa četvrto je nadoknada, naklonjavanje i spoznaja kako nadoknaditi propuste u toku namaza, kao što je sehri sežda i slično. Je li ovo što je Ibn Rušt spomenuo isto što smo i mi spomenuli? Nije isto. Mi smo rekli šta definicija, vrijednost, propis i podrobnosti. Zašto? On je govorio u fikskom dijelu gdje se radi samo o fikskim pravilima. Zato ovo što je on naveo ovdje u svom dijelu, u nas će biti, mi ćemo podijeliti ovu četvrtu tačku na ovo četvrtu. Kontate Podrobnosti, ono što je vezano, to je propisi maksu sad ali kad gledamo kao ibadet, prvo ga moramo definisati, pa vidjeti kolika je njegova vrijednost, pa kakav je propis za njega, da li to sunnet, farz i tako dalje, a tek onda dolaze ove podrobnosti. Ali pošto on nimo za cilj govoriti o tom ibadetu nešto posebno, nego samo maksus propise, zato se on ograničio na ovo četvrlo. A mi ćemo ovo četvrlo uvrstiti gdje pod ovu našu četvrtu četvrtu tačku. Je li to u redu? Dobro. Definicija. Riječ salat znači dova. Tako Allah Đelešanov kaže Vasalli alejhim donesi salavat na njih, a to znači šta? Uči dovu za njih. poslaniku. Jeste. Iako se to razlikuje, to je Allahu salavat na poslanika, to znači njegov spomen u uzvišenom društvu. A ovdje, znači, salavat roba na roba je dova za njega. وصلي عليهم إن صلاتك سكن To je سورة توبة 103 آية znači šta znači riječ salat u jezičkom smislu dobro dobro koja je šariatska definicija sad recimo da ti dođeš i neko ti kaže definiši mi namaz u šariatu šta je salat u šariatu kažu učenjaci salat je ta'abud lillahi ta'ala bi wa afal ma'numa muftadiha bi takbir muhtatime bi teslim obožavanje Allaha poznatim riječima i postupcima od otpočetih tekbirom završenih selama obožavanje Allaha poznatim riječima i postupcima od otpočetih tekbirom završenih selama ne treba ti nit zato što imaš gore obožavanje. Dobro, a dole smo stavljali e, jesmo stavljali tabut? I tabut i nijet. Dobro. Ima razilaženje najme među učenjacima da li da li treba gore stavljati tabud ili treba bi nije. Pa recimo u Fikhu Sunnetu kaže bi nije umjesto tabud. Ovdje Ibn Semin kaže bi tabud. U svakom slučaju može jedno drugo, ako se stavilo oboje, ne smeta. Ne smeta. Sljedeće, vrijednost namaza. Naravno, mi kad kažemo vrijednost, ne mislimo sad sve vrijednosti namaza, to je nemoguće ukazati na sve vrijednosti, mislim moguće, ali to je puno uzme vremena, mi ćemo samo neke osnovne. Prvo, namaz je bio propisan svim narodima. Znači, ako je neki propis propisan svim narodima, to ukazuje na što? Na dvoje. Prvo, na Allahu ljubav prema tom ibadetu, tako da je svima propisao i to obaveznim učinio drugo, da vrijednost tog ibadeta samo po sebi. Kaže Ibn Taymiye, narodi prije nas imali su namaz koji nije bio sličan našim namazima niti u vremenima namaskim, niti u izgledu. Znači, razlikovao se u namaskim vremenima i u izgledu, ali je bio šta? Namaz odgovarajućim za njih. Odgovarajući za njih. To je prvo. Drugo, namaz je o rukom ove vjere. Ili šart, ako hoćete. Šart islama i to drugi po redu nakon šehadeta. A dokaz to je hadis koji su zabilježili imami Buharija i Muslim u kojem je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao bunijel islamu ala hams islam je izgrađen na petero šahadeti Allah ilaha illa Allah wa anni rasulullah svjedočenju da nema Boga istinskog Boga osim Allah i da sam ja poslanik to je prvo o iqami salah i obavljanje namaz to je drugo i zatim je nastavio zakat postojač treće to je drugo što ukazuje na šta važnost i vrijednost namaza. Treće, propisan je ili u, u noći mirađa na Kažu učenjaci, to što je namaz propisan te noći ukazuje na njegovu važnost na nekoliko načina prvo propisan je bez posrednika direktno svi ostali propisi propisani su putem Džibrila posredstvom Džibrila ali tako ili on je prenio to sve jedno bile kuranski ajeti ili hadisi međutim namaz je šta direktno može vam neko doći i reći u redu vi kažete tako ali šta je s onim ajetima gdje se mnogi ajati spominju akimu salat obavljajte namaz dajte zekat na stotine ajata govori o tome ko je te ajate donio poslanik a kako vi kažete namaz propisan bez prosjeca to je kao postupan Znači ti ajeti nisu oni koji propisuju taj ibadet, nego to su ove ibadete koji nas postiču na taj ibadet i potvrđuju ga. A propis kad je to donesen po prvi put je kad bez posredstva znači na te način namirač. Je li to u redu? Dobro. Drugo, propisan je u najboljoj noći za poslanika sallallahu alaihi wa pa pita što najbolja noć ili za njega ili najbolja noć inače pa u Lema naime razilazi se koja je najbolja noć da li to Levetul Kadr kad je spušten Kur'an ili Mirač pa neki kažu jedno neki kažu drugo međutim vidite i mi je još neki učenjaci smatraju da je ispravan odgovor tu da je Leletul Kadr najbolja noć za umet a Mirač najbolja noć za poslanik E, zato što je umet imao najviše koristi od lajetul kadra, od objave Kur'ana, a birađ je bio najveće počas za poslanika. Zbog toga mislim da ovdje autor inače kaže najbolja noć za poslanika. To što smo tada, tada je u principu znači tijelom i dušom bio na mjestu do kojeg nije dopro niko drugi, ni prije, ni poslanik. Treće, propisan je na najuzvišenijem mjestu do kojeg je dospjelo ljudsko, ljudsko biće. Četvrto, propisano je da je 50 namaza, da se 50 puta dnevno klanja. A na što to ukazuje? Znači na Allahu ljubav prema šta? Prema tom dijelu. Međutim, to je naravno ovaj, na kraju spušteno na pet, ali ko klanja tih pet, kao da je klanio šta? Ali pazite, nije ono sad recimo kad uradiš neko djelo pa deset puta više, nego ti kad klanjaš pet, kao da si klanio 50, pa onda na tih 50 ide ono po 10 pa do 700 puta više. To je razlika među namaza i ostale dijela. Znači sad klanjaš 5, kao da si bukvalno klanio 50, pa onda na tih 50 ide, ide puta 10 puta 700 ili koliko već zaslužiš. Kontakt. To je razlika između namaza i drugih. Ograničit se na, na te. Sljedeći smo rekli propis. A tako mi Namaz je. Namaz je farz ayn propisan je Kur'anom sunnetom i ijma'om jedan od dokaza iz Kur'ana ograničit ćemo se na jedan je inna salata kanet alal mu'minina kitaba mawkuta namaz je vjernicima propisan obaveznim u određeno vrijeme sura Nisa 103 Što se tiče dokaza iz sunneta, prenijeli su Buhari, Muslim i drugi, da je poslanik sa selem po Muazu rekao da kaže ljudima alimhum an Allah iftarada alayhim khamsa salavatin fi kulli yawmin wa layla obavijesti ih da im je Allah obaveznim farzom učinio pet dnevnih namaza tokom svakog dana i noći a što se tiče konsenzusa znači džmaa on je poznat opće poznat u vjeri tako da čak nije poznato da je bilo ko ko se okreće u ovoj kibli porekao obaveznost namaza pa čak i sekte i, i novotari priznaju obaveznost namaza znači apsolutno nije zabilježeno da je bilo ko od ovog umeta porekao namaz kao fars što znači da se komotno može reći da je to konsenzus ne samo u Leme, nego svi. To je šta? Propis. E sad, četvrta tačka, šta smo rekli? Podrobnosti. Napišite sad podrobnosti. Evo, njih možemo podijeliti u četiri tačke. Ili stavite, o njima ćemo govoriti u četiri tačke. Prvo je, ili stavite tri tačke bolje. Prvo je spoznaja svih vrsta šartova za namaz, a šartova imamo dvije vrste, šartovi ispravnosti i šartovi obaveznosti. Drugo je spoznaja riječi i postupaka u namazu, to su ruknovi, to se misli na ruku, seđu i ostalo. I treći, sve u vezi sa naklanjavanjem i propustima u namazu. U to ulazi ako čovjek ne klanja šta kako mislim, ako, ako ga pro, pro, prođe na nas, propusti na nas ko vrijeme, ukoliko nešto zahtjeva, sehvi, seđu, vrste i tako dalje. Stavite vi sad slobodno i četvrto, on to nije ovdje spomenuo, dole ispod ili kao napomenu, govorit ćemo i o tome šta se radi nakon predaje selama. Znači, o svemu nakon predaje selama šta treba raditi. Jel red to? to su te četiri tačke o kojima smo govorili. Još napišite samo jednu, kaže Ibn Rušt, namaz možemo podijeliti u principu na farz i na nafilu. Na farz i na šta? Na nafilu. I mi ćemo naravno u skladu s tim sve ovo što ćemo govoriti o ovim tačkama i o ovome što smo spomenuli da ćemo pričati o njemu od, odnosit će se na farz a posebno ćemo nakon toga spomenuti govor o nafili i sve u vezi sa nafilama ili redu to znači ono o čemu ćemo govoriti bit će to farz a nakon toga ako Bog da govorit ćemo i o nafilama قولوا قولي هذا استغفر